biba Euskal Herri Elkargoa, eta biba hein ortarat helzea permetitu daukuzuen guziak. Txalaparta, hitzartzeak, musika bidaia taldearekin, koralekin edo aire izpekin, seieun bat pertsona bildu zen bar da Bayonako saokaian eleparen aldeko etxea eraikitzeko. Irudietan hobeki agertzen bada ere, hamar herri elkargoetako ordezkari desberdinek, bakoitzak bere harria pausatu zuen denen artean eraikitzen ari den etxe berriarentzat. Herritarrak, eskualde desberdinetatik etorriak, han magi bord kazetaria, baionako autetxi handan abatere, Martin Bizota, Colette Viel, edo Kristin Bezonak, senpereko hauzapezoia, Andre Daraidu, espeletako hauzapezoia, emozioz beterik, hainbeste urte lan egin ondoan, etapa berri bat abiatzen delakoan. Ah, biziki konteniz, baimen izaitia, eta Ene ustez zerbit basten da. Eta azkenean gure elkargoa izanen dugu eta azkenean ditenda da behar ba emek emek da, baina bon, biziki konteniz hautakot. Olarrean behar dut. Bidea luzea izanik ere eta oraindik asko gelditzen bada ere egiteko ospatzeko tenorea iritsi dela esplikatu digu Michel Beroko Irigoin Euskal Herriko Laborantza Ganbarako presidenteak eta bateraren ekitaldian hitza hartu duenak. Ba, ospatzeko tenorea iritsi da, etapa, etapa importante bat eh, lortua baita, bidea ez da bukatua eh, hori egana da egun, beraz ospatzen da egina dena eta segituko dugula eraikuntza, konkretuki egin arte, hori da ere mesoa Kontu zibiliko garela, ondoko hilabeteak garantzitsuak izanen dira, ez dira aize guziak galde, gehiena galde dira, behar dute lortu burura edo, eta esperantza hori nahi dugu ere egan. Ala ere, momente hauek garrantzitsuak dira ere, markatzea ala ere, gune positiboak eta baikorrak. Ba, garrantzitsuak dira, zenta bide luzea dira, eta errandogon bezala, batzotan bada, etxitzekoa, eskatzea eta eskatzea eta beti errefusa. Eta momento batean, uste behar bada, uste estelarik edo esperantza txipitzen hasten delarik, ebe ateratzen dira e, perspektibak, ateratzen da itxaropena, eta orai dugun eh, heina ez dugu sekulan lortu. Eta beraz berriz bateriak, bateriak argatzen ditu joiteko bidean ugunago. Emeki emeki etxe eraiki ondoan aire aizpen arrosako zolan kantuarekin bururatu zen ekitaldia. Eta baterak jadanik ondoko itzorduak emanak ditu Donibane Garazin agorrilaren amekan amaiketan merkatu estalian, saran irailaren amekan eguerditan plazan eta maulen irailaren amazazpian amaiketan errikoetxe aitzinean.